plastajoi en la mondo ni devas fari ion la quina de junio estas tago de la natur medio laudecido de unu iginta in azioi ec de la iaro 1972. Comence oni ne multe atenti spiritio, sed dum la lasta iaro i gi sian giustan reconon en la publica opinio. En citiu iaro 2010 hoc, oni captis tion daton por precipe attentigi pri la quanto da plastajoi en la mondo. Cai felice, la publica opinio e attentas pri tiu problemo. Pli ol cent nazioi convenis por discuti cae proponi pasioin por mildigi tiun drastan problemon, ciu concernas nenur autoritatuloin, sed ciun ordinaran civitanon. Positiva afero estas ke ie ca ie oni ec faras practicaen agadoin. En pliol quindec landoi iam trovigas practicae proponoi por solvo. La inundo de plastajoi estas ne nova fenomeno, sed dum la lasta iaroi gi atingis dantescaen quantoin hoc milionoi da tunoi da tiu materialo estas jetatai en oceanoin ciu iare. Cetiu respondus al la chargio de unu tuta camiono ciu minute. Se la usado de plastajoi sequos lau la nun tempa ritmo, tiam, en la iaro 2030, la monda iara productado atingos sescent decnau milionoin datunoi. Miliardoi da plastai sacoi estas usatai ciu iare. En ciu minuto oni usas po unu miliono da plastai botelloi. Cai ni consciu che tiu en gita aquo en havas considerindan quanton da plasteroi tiu amasego da petrol de vena materialo recte damagias la vivon de 600 mar spezioi, el ciui dec quin procentoi staras sub risco de estingigio. En urboi gi stopas aquo flueioin, riveroin, cae rubeioin. Precipe mal ricai logiantaroi suferas pro tio la situatio atingas staton de urgetso. Iom post iom, oni ec faras decidoin ciui povos conduci al solvo, jen la positiva informo. Ni ne nur aplaudu ilin, sed disconigu cae partoprenu active. En rinduio trovigas locoi cun plei altae quantoi da plastajoi. Nov del rio, ec de la iaro 2009, malpermesas plastain sacoin. Poste, oni pli amplexigis tiun malpermeson ancao al aliai plastai obiectoi. En Brasilia, oni realigis internazian congreson de sen rubai urboi por proponoi pri tecnico por administrado de solidai restajoi. En Rio de Janeiro, urb consilantoi aprobis legion quiu malpermessas usadon de plastai tubetoi por trincado. Citiui shaine sen tubetoi respondas pri quar procentoi el la tuta monda rubajo. En usono exemple oni usas po quincent milionoi da tiai tubetoi en ciu iaro se onia amasigus tian quanton en compactan blocon, gi estus tiel granda kiel multetagia domego. Ciu existas espero? Yes, ien la positiva informo. Esploristoi en la Universitato de San Paolo en 2017 elvolvis spezon de plastajo farita el restajoi de agrocultur industrio. Dum la petrol de vena plasto dauras en la naturo dum centoi da iaroi, eble milo, la nova vegetaja plasto dissolvigas fare de bacterioi cae fungoi dum quelcae monatoi. Resultas en la natur medio nur aquo cae carbona dioxido. Crome, temas ancau pri educado. Ciu vere necessas trinci per Ciu vere necessas plasta sacchetto por porti quelcan panoin el pan vendeio gis heimo? Ciu ne eblas porti reusebla in sacoin ciam oni visitas vendeioin? Mi ripetas, citiu afero concernas ciun ordinaran civitanon